أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الانام اللهم نور قلوبنا بنور الايمان واعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الاسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميفاريا واوا <laughs> <laughs> ku ce mai fariya wawa <laughs> bahaushe akwai hikima sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar suka ruwaito hadisi Allah shi kara musu yarda da Anas bin Malik da abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar da abdullahi bin abi aufa da kuma abu huraira radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ka duba silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari takwas da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun muhlikatun akwai wasu abubuwa guda uku kowane ɗaya daga cikin abubuwa uku dinnan yana hallaka ɗan adam in ji manzon Allah salatun muhlikatun akwai abubuwa guda uku kowane ɗaya yana hallaka ɗan adam annabi ya yi bayaninsu ya ce fashihun muta'un ruwa wa hawan Mutaba'un da son zuciya wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma fariya guda uku kowane ɗaya daga cikinsu yana hallaka mutum ku ɗauki wannan a matsayin darasi muhimmi domin hadisi ne ingantacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salasun muhulikatun abubuwa guda uku kowane ɗaya yana hallaka mutum manzon Allah ya ce shakkun muta'un rowa tana hallaka mutum wa hawan muttaba'un da son zuciya da mutum yake bi shi ma yana hallaka mutum manzon Allah ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma cika baki fariya ji da kai waɗannan abubuwa guda uku kowane ɗayansu yana hallaka ɗan adam fa abin da yasa na ce muku bahaushe yana da hikima kowane ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ɗin nan bahaushe ya san da shi misali ta wajen rowa bahaushe yana cewa hana wani hana kai har ko in za ka yi ma kanka rowa ai kana hallaka ranka kenan ko kun ga magana ta dace da ta mazan Allah <clears throat> in ka koma magana ta biyu eh, manzon Allah ya ce wa hawan muttaba'un sai bahaushe ya ce son zuciya hmm? son zuciya bacin zuciya in kuwa zuciya ta ɓaci me zai faru sai halaka da sai na uku ijabul mar'i bi nafsihi bahaushe yace mai fariya wawa wawa shi yake abin da zai hallaka kansa da kansa waɗannan abubuwa guda uku bahaushe ya yarda da su annabi ya yarda da su ban san ku mutanen sarkin mangu ko kun yarda da su ba rowa tana hallaka mutum son zuciya yana hallaka mutum son zuciya yana hallaka mutum manzon Allah ya ce innal hawa yusimmu wa yu'mi son zuciya kan sa mutum ya zama makaho kan sa mutum ya zame kurma wallahi ga hanya nan a gabanka sai ka kasa ganinta son zuciya kun ga wannan unguwa da muke ciki ba don wannan magana ta manzon Allah ba da irin wannan wa'azi ba a yi shi ba a wannan unguwa da muke ganin kamar ita ce headquarter kungiyar izala domin an samu makaranta tsayayya makaranta da ake cewa ana karantar da mutane sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da shike son zuciya suke bi za mu karaci nasihohinmu mu tashi ba mai fitowa to ni na tabbata ko a mafarki in yi mafarki ka zo haifan da sunan muƙabala to duk tsiya kafin in farka sai mun yi to duk wani mai cika baki wallahi sunan shi halakakke kar ku yi tsammani su kaɗai ne duk wani mai alfahari yanda bahaushe ya ce mai fariya wawa to wallahi haka ne duk mutumin da ke fariya da ilimi wawa ne wanda ke fariya da matsayin da Allah ya bashi shi ma menene wawa wanda ke fariya da can jiki kuma fa je ka dube kama mummuna mara hanci to ka zama ne wanda ke fariya da yawan ‘ya'ya fa wanda ke fariya da ƙabila fa ta wanda ke fariya da ƙungiya mai fariya wawa kai ba haushe akwai hikima kuma wato su hausawa in sun faɗi magana ba sa bari mana littafi bare mu je mu gyara babu littafi ba su da kundi da da kundi sai mu je mu gyara ce mai fariya wawa ne amma fa da wanda ya yi fariya da ƙungiya shi kan ba wawa ba ne ko shi ma wawa ne duk cikin ƙur'ani inda duk kaga Allah ya kawo misalin mai fariya za ka samu kafiri ne a duk cikin ƙur'ani da farko ma tukuna mu fara da babban su babban kafirai shine iblis lokacin da Allah ya halicci annabi adam ya umarci mala'iku su yi sujada ga annabi adam iblis ya ki Allah ya tambaye shi me dalili me yasa kake yin sujada ga abin da na halitta da hannaye na ƙala ana khairun minhu ƙala ana khairun mhm. min خلقتني من نار وخلقته من طين sai iblis ya ce abin da yasa ba zan yi ma annabi adam sujjada ba ana khairun minhu don na fi shi me yayi anan ai fariya khalaqtani min narin ni ka halicce ni da wuta wa khalaqtahu min tinin shi kuma ka yi shi da laka to ina masu kiyasi ku kwatanta ku gani ya za a yi mu bi su ga mu'assis to amma lokacin da iblis ya faɗi wannan magana me Allah ya ce masa qala fakhruj minha qala fakhruj minha fa innaka rajim Allah sai yake fakhruj minha to fita daga ita wannan aljanna fa innaka rajimun domin an tsine maka kuma tsinuwar bata tsaya ba yace wa inna alayka la'nati wa inna alayka la'nati wannan tsinuwar da ne maka dinnan ta zauna kenan daram dakam har zuwa ranar hisabi me ya jawo masa fariya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ana khairun minhu na fi shi tunda na fi shi ya za a yi in bishi shi shikenan fa magana magana ɗaya ce wallahi na fi shi don haka ni ba zan masa sujada ba ina mako masa jama'a saboda haka mai fariya ka koma kuma cikin suratul kafi Allah ya ba mu misalin wasu mutane guda biyu ya ce waburib lahum masalar rajulaini ne واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الله يتشوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثل الرجلين كبقى مسو مثالي كبينا مسو مثال وسو متعني قدا بيو إن جاء الله أتكي سورة الكافي ka bayyana musu misalin wasu mutane guda biyu ɗaya mutumin ƙwarai ne ɗaya kuma kafiri ne ja'alna li ahadihima ne. to ɗaya daga cikin mutane biyun sai muka bashi lambuna guda biyu gonaki sai Allah ya bashi gonaki guda biyu kuma shi ba mutumin ƙwarai ne. shi wancan mutumin ƙwaran Allah ya talauta shi mutumin banza sai Allah ya wadata shi ka san hikima ta ubangiji kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wama kana ata'u rabbika mazura mukan ba mu waɗannan mu ba mu waɗancan in ji Allah sai ya ba mu kafiri ya hana musulmi kyauta ce ta ubangiji Allah sai ya ba mu wannan bakin kafiri dukiya ya ba shi gona gonar ma ba ɗaya ba ya ba shi gonaki guda biyu gonakin min a anabin gonakin sun kunshi itatuwan inabi kasan kuma hadisi ya tabbatar mana cewa a duk duniya duk cikin tsoro babu tsoron da Allah ya zaɓa banda inabi bishiyar inabi Allah ya zaɓe ta kamar yadda Allah ya zaɓi annabi Muhammad daga cikin annabawa ya zama shugaba to haka Allah ya zaɓi bishiyar inabi ta zama ita ce zaɓaɓɓiya ita ce sama da duk wata bishiya duniya na biyunta shine bishiyar dabino wannan kafiri sai Allah ya bashi lambun guda biyu kuma lambun sai aka samu cikin lambun bishiyar da tafi kowace ita ce a makare Allah ya ce wa hafafnahuma bi nakhlin sai muka gewaye kuma itatuwan inabin da itatuwan dabinai kaga wannan ni'ima ɗari bisa ɗari to bayan haka ma Allah ya ce wa ja'alna bainahuma zar'a tsakanin su kuma tsakanin lambuna guda biyu din nan sai muka sa shuke-shuke akwai abarba ne menene ga sunan kaga ni'ima ta haɗu Allah ya ce kiltal jannatayn atat kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين كاسا akwai gona wadda ba a samu amfani ga ta dai gonar da girma amma amfani da ake samu ba yawa ne sai Allah ya ɗan gyara ma fahimta kar ma yi tunanin itatuwan da binan da na da na inabin ba sa ba da amfani ya ce a kiltal a atat ukulaha duka kowace ɗaya daga cikin gonakin nan ta ba da amfaninta yadda ake so da inabin da dabinan walanta tazlim hushai a wato ba abin da yana ƙasa daga cikin bishiyoyin nan ba ka nuna bishiya guda wadda bata ba da amfani ba to in aka ce lambu kuma ba ruwa fa ai ka gani ima bata haɗu ba sai Allah ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara a cikin kuma lambunan nan Allah ya ce sai muka tsaga koramu gashi nan suna fita khilalahuma malaman tafsiri suka ce wasatahuma a tsakiyan kowace ɗaya daga cikin gonakin nan sai Allah ya fidda ruwa na fita da kansa saboda haka gonar sai ta samu albarka ɗari bisa ɗari Allah ya ce wa kana lahu samarun ba iyakan dukiyarsa ba kenan wa kana lahu samarun فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر bayan waɗancan gonaki da Allah ya bashi yana da kuma wata dukiya ta daban malaman tafsiri ina nufin sahabban annabi Muhammad ba malaman sarkin mangu ba malamai na can salafu salih Allah shi sa koyi da su suka ce samarun anan <laughs> kaga kai a larabci ka suka ce amfani ya itatuwa ko suka ce a'a wa kana lahu samarun yana da kuma zinare a gida da azurfa su ne samar a nan domin an riga an faɗi samar a baya na me za a sake maimaitawa kai don Allah ku sake gyara makarantanku na sarkin mangu da su suke tafsiri ya gaiwa kanu samarun yana da kuma ‘ya'yan itatuwa to waɗanda ka faɗa a bayan fa ‘ya'yan me wa kana lahu samarun to yana da dukiya a gida wato abin da ya faru ai misalin mutane biyu ne Allah yake ba mu musulmin nan talakan nan da ya tashi takanas sai ya zo ya samu wannan mai kuɗi a gonansa ka rabu da abin da malaman tafsiri wasu littafan tafsiri ke faɗa ga sunayensu ga garin da suke duk wannan maganan ƙarya ce ba mai asali Allah da ya buga mana misalin mutum biyu da kafiri da musulmi Allah ya tara wa kafirin dukiya mai yawa musulmin kuma ba shi da komai amma saboda imani na wannan musulmin ya tashi har gonan wannan kafiri ya je yana masa wa'azi har gonansa ya tafi wa huwa yuhawiruhu ya zo yana muhawara da shi ya ce masa ka Allah ya baka dukiya ga gonaki biyu a duniya mai dukiya irin ta kafa mutum ɗaɗɗaya ne amma kamar ka a ce baka musulunta ba kamar ka ba ka da hankali da zaka gane gaskiya kun san abin da shi wannan mai dukiyar yi. kala sai ya ce masa ana aksaru min kamalan wa na fara. na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka yawan jama'a sai kuma waye da zaka tafi yi min wa'azi da Allah naka yana son ka da ya baka dukiya shin wannan mutum ya yi fariya ko bai yi ba akwai masu cewa kungiyarmu yanzu motoci sun fi naku yanzu mun ajiye wannan misali a nan ya yi ko mu dauke ana aksaru minka kamalan wa a'azzu nafara in za su tafi wa'azi tara suke samu unguwa mutanen nan suna cikin bala'i kai Allah ya tserar da su wallahi za ka ga mutum gwiwansa wandon shi ya farki ƙoƙari yake ya nemo kuɗin da aka zabga mata tara wai za a tafi wa'azi eh, da magaran sanarwa za su yi kwana bakwai duk wanda bai tafi ba mu da shi to ka san abin da yasa suke tarawa tsoron sharrin juna billahi azim yanzu muna in muka ce ku tara dubu goma ba za ku tara ba wani ma a gabana zai ce an kiɗin to ya zan yi da shi zan kore shi saboda ƙungiyar namu independent ne amma su in kaƙi to jikinka zai gaya ma to ya dukufa kenan sai ya samo kuɗin nan ya kai duk abin da za su yi wallahi in ka kasa shi kashi ɗari saba'in ba don Allah aka yi shi ba wannan maganar ba ƙarya nake muku ba dokar ko mu faɗa don muna sarkin mangu mu da muka ga faduwa rana ma bare na wata kun gane maganan kuwa ko ku tambaya hausawa ya wannan musulmi ya masa wa'azi sai ce mar ana aksaru minka malan wal wa a'azzu nafara na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka yawan jama'a ransa sai ya ɓaci wada ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه هذه أبدا وما أظن الساعة تقبع وما أظن الساعة الصلاة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها منقلبا ودخل جنته الله يتو دشيت ونم مسلمي يا مسا وعزي ransa sai ya ɓaci don menene ma talaka zai zo ya mar wa'azi ka san wannan talakan yayi kokari ya yi ƙoƙari domin tinkarin babban mutum mai kuɗi ka yi mar wa'azi wani ƙaton aiki musamman in kuna makwabtaka yana ɗan baka na cefa ne yaran kai daɗe waɗannan abubuwan da kake buha ne ba laifi hmm? wada kala ku ransa sai ɓaci sai ya shiga gonan kawai wa zalumin zalimin linansu ya Allah ya ce to ya cuci kansa an masa wa'azi ya faɗi magana mara kyau ya yi fariya yanzu kuma har ya guji ma wa'azi. ƙala sai yana cewa ma zunnu an tabi da hazihi abada ba na tsammani akwai lokacin da gonan nan za ta lalace kai wa ma zunnu sa'ata matan tashin kiyaman ma ni ban yi tsammanin ma akwai shi ba sai ce to wala in rujutu ila rabbiku har kuma da za a mai da ni lahira din a kaddara ma akwai kiyaman to la ajidanna khairan min hamun qalaba a lahiran zan samu gonar da tafi wannan domin alaman mutumin kwarai daga duniya ake ganewa alaman wahalalle ma daga duniya yanzu inda kai akwai alaman zaka ji daɗi a lahira to da ka fara daga nan duniya ƙaryar banza ƙaryar wofi tunda ya samu dukiya wato a lahira ma shi kenan to mu yaya kenan nan ka samu can ka samu ya ku bayi fa wato mutum ya wahala a nan kuma ya tashi lahira ya wahala ba haka ba ne domin da dama mutane sukan ga cewa idan Allah ya ba mu mutum dukiya to ya ba shi lahira kuma gaskiya haka ne inda yana da imani domin za ka iya amfani da dukiyan nan ka sai aljanna Allah shi sa masu kuɗin su gane za ka iya amfani da wannan dukiya ka sai aljanna da gaɗan duniya ba ku jin abin da hadisin nan an sha karantawa zahaba ahalud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada duk yadda talaka zai yi mai kuɗi na gaban shi da manzon Allah ya ce ku je ku yi haƙuri sai dai ka ƙara da na filfilo tunda ba abin da zaka bayar sadaka qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه شو أن مالمي سيبيش دي دوازي وهو يهاوره ينا تم حوارة دشي يتشي مسا أكفرت بالذي خلقك من تراب ناجي وانا أبو كاي الله يباكا تو چند الله يحلي تشيك دك أسافة مي كمر yanzu ka butulce mu wannan wanda asalin halittan ka yayi ka ne daga ƙasa thumma min nutfatin sannan daga baya kuma aka mai da halittar ka ta koma maniyi thumma sawwaka rajula sannan daga baya Allah ya daidaita ka ka fito mutum yanzu ka girma zaka butulce ma Allah sai ce lakin na huwa Allahu rabbi lakin na huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada lakin na huwa Allahu rabbi yace to amma ka gani ni kam na yadda Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada ni ko ba zan gama wani da Allah ba wato ni ban yadda in bi wani wanda ba Allah ba Allah ka samu mutu akan kalmar shahada amin sai ce walaula iz dakalta jannataka qulta ma sha Allah ci gaba ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني إن ترني أنا أكبر Allah. In ta ana a ƙwallamin kamalan walada. Ya ce masa walaula iz da kalta jannatuka maimakon abin da kake faɗa baƙaƙen maganganu walaula iz da kalta jannatuka da a ce lokacin da ka shiga gonanka ka shiga ka ga ni'ima cike kulta sai ka ce masha Allah Allah haka ya so la kuwata illa billa babu ƙarfi da ke bada wani abu face ƙarfin Allah. da haka ka faɗa da ya fi maka domin babu ko shakka Allah shi ya baka walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah sai ce masa in tara ne ka duba ka ganni mana ana aƙalla min kamalan wa walada ni ban kai ka yawan dukiya ba ban kai ka yawan yaya ba amma in na dan dubi dukiyar da Allah ya bar sai ce masha Allah la quwwata illa billah haka Allah ya so haka Allah ya so da Allah ya so in fi haka da nafi ba karfi da zai baka komai sai da karfin Allah wasu akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma an amallahu ala abdin ni'matan min ahalin aw malin aw waladin a ce Allah ya baka wata ni'ima ya baka kyakkyawar mata mai yiwa kai mummuna ne sai kai ga katar ko kuma Allah ya baka dukiya ko kuma Allah ya baka ‘ya'ya manzon Allah ya ce to fa ya kula in mutum ya ce ma sha Allah la quwwata illa billah fa yara fihi afatan dunal mauti manzon Allah ya ce ba zai taba ganin masifa a jikin wannan ni'imar ba in ba dai mutuwa ba ce duk abin da Allah ya maka mai kyau to da ka kalle shi ka ji daɗi ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah Allah ya baka kyakkyawar mata ka ce masha Allah la quwwata illa billah haka Allah ya so ba ƙarfinka ba ne ba iya hiranka ka bane ya sa ka aure ta wallahi Allah ne ga dama haka kuma in Allah ya baka dukiya ka ce mene ma sha Allahu la quwwata illa billah yanzu ni da na dubi taron nan sai na tuna wata ni'ima da Allah ya mun dan karami na ba wuya ma nan cikin ku akwai waɗanda sun fi ni ilimi amma sai na hauni nake wa'azi to masha sha Allahu la quwwata illa billah to me zai hana su ma idan suka dubi kungiyar nan ta izala Allah ya tara musu motoci ya ba su mabiya suna sarrafa su yadda suke so in sun dube su sai su ce masha Allah la quwwata illa billah da suna haka da ba sa ganin masifa don haka annabi faɗa duk mutumin da ke cewa masha Allahu la quwwata illa billah bai ganin masifa jikin ni'imar da Allah ya bar to maimakon haka to za a je wa'azi a Jos wai headquarter top ɗi. kowane guri ku zo da mota to idan za a zo za a yi layi ne in an taho kuma sai an zagaye kowace unguwa na garin kuma a ƙure lasifika idan suke su ji mu dai su san muna nan gaba ɗaya aikin babu Allah a cikin shi Allah ka tsare mu yace to fa asara bi an yu'tiya ne khairan minha an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا to shi wannan malami da ya fahimci wannan mutum ba zai saurari wa'azin shi ba sai ce to fa asa rabbi akwai fatan ubangiji na an yi utiya ni khairan min jannatika zai bani abin da fi gonar <laughs> ka dinnan ka daina duba gonar ka duniya ba mai irinta ya shiru wanda ya baka ina fatan zai ba wallahi ban cire tsammani ba Ka san musulmi bai ɗaya da tsammanin rahamar Allah fa asara bi an ne khairan min jannatika akwai fatan ubangiji na zai bani abin da yafi gonarka don Allah ina so ku tuna wannan aya wato ni lokacin da yake karanta wannan kisa tunani na na wani wuri kun san inda yake to bari kai ku wurin kamar shekara biyar zuwa shida da suka wuce kacal a nan garin ko tudun wadan jos baka isa ka je ka kafa wa'azi ba bare ka zo nan sarkin mangu zai yiwu ana tafe kan isa cikin ikon Allah sai gashi kuma mun zo da suna ganin haka za a zai yiwu to wannan abu fa kenan asa bi an yi utiya ne khairan min jannatika akwai fatan fa ubangiji na zai ban abin da ya fi gonarka to sai ya ce wa yursila alaiha husbanan gonar taka kuma Allah zai turo mata wata masifa min sama'i daga sama Fatus tusbiha sa'idan zalaka sai a waye gari ta zama daɓe mai santsi kaji wannan mutumin ransa ya ɓaci wallahi kamar yadda manzon Allah ke cewa ittaqu firasatal mu'min ku ji tsoron hangen mumini fa innahu yanzuru bi ainillah domin da idon Allah yake kallo ku ji tsoron harshen mutumin kwarai kaga wannan malami da ya wa ransa ya ɓaci sai yayi addu'a mara kyau sai ke akwai fatan Allah zai ban gonar da ta fi taka sannan kuma gonarka Allah zai saukar mata masifa daga sama a wayi gari ta zame turbaya kai turbaya ma ya ce zalaka in ka hau kai ba ma turbaya ba daɗe wanda in ka hau kai santsi zai ɗebe ka ka faɗi bishiya na tsira a santsi ne misali a kan suminti wato gonar za ta zame lebur ba ko tsiro a ciki sannan kuma ta zame daɓe daɓen ma mai santsi yadda ko ruwa aka zuba ba zai tsaya ba wallahi da shike mutumin kwarai ne Allah ya karɓi addu'ansa wannan addu'a da yayi Allah madaukakin sarki ya karba Allah ya ce wa uhita bi samari a aw yusbiha ma'uha gawra aw yusbiha ma'uha gawran falan tastati'a lahu talaba yace aw yusbiha ma'uha gawran ko a waye gari ruwan da ke cikin wannan lambun ya zama gauran ya kafe falan tastati alahu ba don haka ba za ka iya nemo shi ba ko ka sa diga da cebur ba ka iya tonowa in Allah ya tsotsa ruwan ya za ka yi ka tono shi yanzu ka tona rijiya ba ka samu ruwa ba ina hakuri za ka yi ko ka sai da gidan ka koma wani gefe to ruwan sai tsotse ka tona babu ruwan muka ta tsiya to Allah ya ce wa uhita bi samarihi وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أوهيط بثمره كاسم بهوشي يتشي الله كنيه Mhm. komai kyansa a dare ɗaya Allah mai iko wa uhita bi samarihi wai da Allah ya kawo magana sai ce uhita sai aka kewaye gonan da bala'i a cikin dare in an ce an kewaye babu bishiya ɗaya da ta saura wa uhita bi samarihi fa asbaha sai ya wayi gari ya taho gona ya duba sai ga ba komai yuqallibu kafai sai na tafi yana sallallame anya ko gonar ce wannan alama an faka fiha shine damar da yake yi ko kudin da ya batar a gonar ya kashe dukiya mai yawa saboda ya raya wannan gona wa hiya khawiyatun ala wurushiha sai gashi kuma gonar baki ɗaya tuwon sun kwanta bisa rassansu gaba ɗaya gonar a cikin dare guda Allah maɗaukaki ya hallaka ta to nan take da shike Allah ya nufe shi da ganewa a bisa fahimtar wasu malaman sunna suka ce daga nan duniyan Allah ya sa ya gane wato ganin gonar ke da wuya da irin abin da ya faru da gonar sai ya tuna maganar wannan malamin da ya ce masa ba ka tunanin cewa Allah maɗaukaki zai hallaka gonar kaɗin nan shi kuma da ya taɓa cewa ma a an tabi da hazihi abada saboda girman gonan ya ce kai ba na tsammani gonan nan za ta taɓa hallaka shi saboda girmanta da irin tanadin da ya ma gonan sai yana ganin kai ko da gonar za ta halaka ma ba yanzu ba haka yake gani sai gashi a dare ɗaya Allah ya hallaka gonar bishiya ɗaya bata saura ba sai tunanin wannan malami ya faɗo masa nan da nan sai ya yi da nadama ya ce ya laita ne ya kai tona lam ushrik bi rabbi ahada ina ma da ban taba shirka da ubangiji na ba lalle babu shakka nayi kuskure ka san wani sai ya ga uwar bari sannan yake gane kuransa to yanzu gani suke yi suna da motoci da makarantu da wane ne sun gagari Allah za su yi fada da sunnar manzon Allah su ci nasara za su yi fada da Allah su wanye lafiya wallahi kyale su wallahi ka kyale su duk mutumin da ya faɗa da Allah ba zai kai labari ba kai dai sa ido wai ƙarshen magana Allah ya ce walam takul lahu fi'atun ولم يكن له ولم يكن له فئة ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ما كان منتصرا ولم تكن له فئة الله يتي باب وتقنجيا ينصرونه da suka iya taimakon wannan mutumin kasan san in mutum yana da dukiya zaka samu yana da talakawa da ke zuwa karkashin sa ana tafiya in ma yana so a doki wani ne zai su dake shi ko yan banga ita to yan banga duk sun gudu to dama zaman su da kai wannan gonan ne sun zo sun a ce a to gonan alhaji kuma haka ne sai kowa ya kama gabansa dan ya san gobe bai da abinci to wallahi duk yan agajin da ka ganin nan in bala'i ya zo gudu suke ko za su tsaya idan yan agajin mu domin yan agajin mu ashabu yamini ne ko Allah ya kare mu daga fitina Allah ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq hunalikal walayatu lillahi alhaq Allah ya ce irin wannan shine hali da ke kasancewa a ƙarshen al'amari da dama mutane ba sa gane kuran su sai ƙarshen al'amari ƙarshen al'amari kuwa taimako na Allah yana kasancewa gawa akan gaskiya ne taimako na Allah yana kasancewa akan gaskiya ne خير ثوابا sawaban خير ثوابا sawaban wa هو خير ثوابا شيني sawaban shine Allah wanda wato yake da mafificin sakamako da ke bawa mutumin kwarai a nan duniya wa khairun ba sannan kuma ya bashi kyakkyawar makoma a kiyama Allah shi samu gani kamar wani malami da ke cewa fa sawfa tara idan ka shafal gubaru a farasun tahta rijlika amhumaru wato mu yanzu kamar su kowa muke a wani fili kuma ƙura ta turnuke kai baka sani ba doki kake kai ko jaki ne sai an isa inda za a je an tsaya ƙura ta lafa ka duba kasanka sai ka ga ai jaki ka hau ka ga aiki ya jika mutanen kwarai ba sa fariya mai fariya don haka malamai da shike sun gane fariya ɗabi'an kafirai ne suka ce gafarta malam sai ce me almajiri almajiri an ce gafarta ma ce kwarai wani malami ne ba mu ba <laughs> mu ne ai to mun zo inda su mutumin kwarai baya fariya misali zan baku annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tufaddiluni ala yunus bin matta wala tukhayya wala tukhayyaru bainal anbiya'i manzon Allah ya ce kar ku yadda ku fifita ni a sama da baki ba alfahari bane ina gaya muku maganan nan ne don ku san matsayin amma fa ba wai don ku ku ɗaukaka ni ko kuma ku ku fifita ni la fakhara la fakhara ku kiyaye amma ana sayyidu waladi adam wace in a tambaya me matsayin annabi Muhammad ce ai shine shugaban mutane baki ɗaya ranar tashin kiyama amma fa ya kwabe mu ya ce wala fakhra babu alfahari la hawla wala quwwata illa billah Allah ka sani koyi da manzon Allah misali wata rana da ya dubi sahabbai ya ga suna wani daga kai kasan to yanzu in yi karatu gaban annabi ai dole in cika baki ko gani nake kaman sun tafi aljanna kawai ranar sai annabi ya ce musu masalu ummati mislal matsari al'ummata tana kama da ruwan sama la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu kasan ruwan sama kuma ba a san wanne ne alheri ba farko ko karshe sai ka ce to manzo Allah al'umma sa kamar ruwan sama ne ba a san wanne don ta yiwu a fara ruwan da daɗi amma ƙarshen ruwan fa ya rusa gidaje ko kuma a fara da ƙarfi amma a ƙarshe sai zo hankali shi sa annabi ya ce al'umma ta kamar ruwan sama ne ba a sani ba farko ne ya fi kyau ko ƙarshe sai sabu suka ce to lalle gwamnu mai hankali amma can wani gefe kuma sai ya ce khairu ummati mafi alheri cikin al'umma ta baki ɗaya shine zamanin da na yi mutanen da na yi zamani da su khairun nasi karni mafificin mutane su ne waɗanda na yi karni guda da su waɗanda na yi zamani da su hadisai da yawa annabi ya nuna mana falalan habban shi amma a gaban su sai ce al'umma na kamar ruwan sama ne saboda yana kwaban su su yi mene fariya saboda mai fariya wawa ne ku duba sayyidina abubakar cikin sahabban annabi akwai wanda ya fi shi da Allah akwai ranar da aka naɗa shi halifa da ya taho masallaci mutane duk sun taru sun zazzauna jawabin farko da zai musu sai ya ce wullitu alaikum wa lastu bi khairikum an naɗa ni kanku amma ban fi ku ba la haula wala quwwata illa billah yanzu akwai wanda ke tunanin sai na abubakar bai kishi ba wallahi babu me yasa abubakar ya faɗi haka saboda ya san fariya ba kyau tawali'u wullitu alaikum wa lastu bi khairikum har ma in yaji wani yana kirara shi ya ji ka kirara shi ga wanda shi kadai Allah ya faɗa a Qur'ani shine kadai sahabi kasan duk Qur'ani ba mutumin da Allah ya ce sahabin Annabi Muhammad sai sayyidina Abubakar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana babu kuma inda ya kira wani sahabi banda sayyidina abubakar duk cikin qur'ani da zaran ya ji kana kira shi sai ya juya gefe in ya juya gefe sai ya daga hannu ya roki Allah yana fidda kwalla Allahumma la tu'akhizni bima yaquluna ya Allah kaji wasu maganganu da suke wai na fi kowa dan Allah ya ubangiji karka kama ni laifin su suka yi kar ka kama ni ya Allah ban fi kowa ba waje an yi khairan ma ya zununa amma kuma ka sa ni in fi yadda suke tsammani din sai ya ce wa gafirli ma la ya alamuna kuma ka yafe min abin da ban sani ba don akwai laifin da yake tsakanina da kai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka sami koyi da mutanen kwarai sayyidina Umar lokacin da ya zo mutuwa Abdullahi bin Abbas ya shigo ɗakin ya samu yana kwance an sa kanshi akan matashi ga ɗansa a tsaye ga suhaibun rumi ga sauran ‘ya'yansa da makwabta da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi bin abbas ya shigo sai ya ga sai na umar hankalinsa ya tashi ya kiɗime ya ruɗe sai na abdullahi bin abbas sai ya ce lalle ya fahimci sayyidina umar tunanin haɗuwan shi da Allah ne ya sa baki ɗaya hankalinsa ya tashi barin tuna masa ayyukan kwarai da yayi sai ce masa haba ya kai umar laqad sahibta rasulullahi ka zauna da manzon Allah fa kar ka manta fa ahsanta subatahu kuma ka yi kyakkyawar zama da manzon Allah ثم فارقته وهو أنك راد كما هركر بدا منظم الله ينا يردادك ثم صحبت أبا بكر sannan ka zama sahibin sayyidina abubakar ka zauna da shi fa ahsanta suhbatahu kai kyakkyawar zama da shi sun mafaratahu wa huwa an karabin kuma kuka rabu wato yana yarda da kai yace summa sahibta sahabbatar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma ka zauna da sahabban manzon Allah ka zama shugaban su fa ahsanta suhbatahum ka kyautata zama da su musulunci ya kai kasar kaza a sanadinka mutane da yawa sun shigo musulunci an samu gyara kaza da kaza da kaza yace wala in faraktahum in ka rabu da sahabbai yanzu la tufariqannahum wa hum an za ka rabu da su wallahi duk sahabbai sun yarda da kai duk sahabban manzon Allah ba mutum ɗaya da zaka kira ya ce maka yana fushi da kai duk sahabbai ce to don menene zaka damu kanka muna maka fatan zaka shiga aljanna kun ji abin da sai abdullahi bin abbas ya gaya ma sai sai umar ya yi kokari ya yunkura ya dago kansa ya dubi abdullahi bin abbas ya ce amma ma zakarta min sahabati rasulillahi wari ridahu anni amma bayanin da kai cewa na zauna da manzon Allah na yi sahabin shi mun rabu wato lafiya har ya yarda da ni fa inna ma zalika mannun manna Allahu bihi alayya wannan kyauta ne Allah ya mun ba aiki na bane ya bani ku ji maganar Umar da kake cewa na zauna da manzon Allah ba kyan aiki na bane ba hali na bane kyauta ne kawai Allah ya mun yasa zan zama cikin sahabban annabi kuma za mu rabu da manzon Allah lafiya to na a wanne wa amma ma zakarta min suhbati abubakar da kace na zauna da sayyidina abubakar wa ridahu mu rabu lafiya yana yarda da ni fa inna ma zaka mannun manna Allah jalla zikruhu bihi alayya wannan ma kyauta ce Allah ya min ka gaya min cikin biyun nan wanda aiki na ne ya bani ya kai Abdullahi bin Abbas sai ce masa wa amma ma tara min jaza'i da kaga hankali na ya tashi na kiɗi mai na razana fa huwa min ajalika wa ajali ashabika a dalilinka ne da kuma sauran yan uwanka saboda na shugabance ku ban san yanda Allah zai tambaye ni ba ranar tashin kiyama domin na tabbata a kiyama in nake ya Allah ina cikin sahabbai sai Allah ya ce to ba kyauta bane ba na ga dawa bane na tanko da zan dauko in sa a madadin ka kai kuma mayar madadin tanko ko da Allah ya ga dama ni nan da ina cikin sahabban annabi ko da ba zai yiwu ba duk da kuma tunda fata na gari -hmm. kuma da kuna cikin sahabban annabi su kuma sahabban da Allah ya kawo su su ne suke wurin wa'azin nan saboda haka aiki suka yi ma Allah Allah ya zaɓe su eh kyauta ce kawai Allah ya ga dama ya ɗauka ya ba su saboda haka a kiyama in Allah ya kama sahabi sahabi ba zai ce ah, ya Allah ina cikin sahabban annabin ka fa ce to ba kyauta ne maka ba na zo na da Abubakar ce to ba kyauta ina so ka gaya min aikin da kai guda ce to amma da kaga hankali na ya tashi tunanin tambayoyin da Allah zai min ne a ranar tashin kiyama game da shugabancin da na yi na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba mutanen kwarai fa nan da nan sai sayyidina Umar ya ce wallahi law anna tila'ul ardi kana li zahaban wallahi na rantse da ubangiji yana gaya ma abdullah bin Abbas da a ce duwatsun duniyan nan Allah zai maishe su zinari sai ya ɗauka ya ce umar gashi ka san abin da zan yi ya ce tu bihi min azabillahi azza wa jalla qabla an arahu da zan ɗauki dukiyan nan baki ɗaya in ba mu Allah in ce ya Allah karɓi dukiyan nan kada ma ka nuna min wutan nan domin tsabar tsoron Allah Ya ce duniyar nan da za a maishe ta zinare Allah ya ɗauka ya ba wa na Umar Ya ce da zai ɗauki dukiyar baki ɗaya ba mu Allah ce ya ubangiji ni roƙona da kai kar ka nuna min wuta ba ma kare shiga ba da ya ɗan juya gefe sai ya ga ɗan shi Abdullahi bin Umar Ya ce wai haka me kake jira ba haddi alal ardi ɗauki wannan matashin da yake gindin kaina ni ne waye da Allah zai zare raina kaina yana kan matashi cire ka aje kuma tuna a ƙasa a asahu an yarhamani idan Allah ya dubi fuskan Umar ga ta nan a kan ƙasa mai yiwa ya ji tausayi na ko ga wani gaɓo yana ganin su ne kaɗai a halin sunna wallahi nan take abdullahi bin umar ya jari ya janye matashin da yake gindin kan umar ya ɗauki kan umar ya ɗora a kan ƙasa Umar ya ce ina fatan Allah ya ji tausayi na saboda ganin fuska na a kan ƙasa mutumin da ya mallaki duniyar nan yanzu ga kansa a kan ƙasa yana tsoron kamun Allah la haula wala quwwata illa billah ya mallaki duniya tsoron gamuwarsa da Allah ya ce bai yadda ma a ɗora kansa akan filo nan take sai ya ce bal wai ha ummi illam yughfar li wai ha ummi illam yughfar wai ha ummi illam yughfarli yace kai tona idan Allah bai mun gafara ba wallahi rayuwata ta banza ce ya faɗa sau uku sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai Allah ya fisge ransa ji mutanen kirki Allah ka sa mu cika da imani yau ashe aikinsa ma shi bai alfahari da aikinsa ba ko sai na'uma saboda ya san cewa mai fariya to mu koma littafin bukari na na Aisha Allah ya kanta da rahama kuma Allah ya ƙara mata yarda lokacin da ta zo ciwon ajali tana jinya tana jinya za ta warke a abu ya gagara Abdullahi bin Abbas ranar sai ya taho gaida ita da yana ya yi sallama ya ce yana so ya gana da nana Aisha yana so ya gaishe ta aka za ta ce mata to ga Abdullahi bin Abbas ya zo zai gaishe ki sai ta ce a ban yadda ba kar ku bashe shigo abdullahi bin abbas kar mu bashi ya shigo sai ta ce eh, abin da yasa nake kar ku bashi ya shigo akhsha an yusni alayya ina tsoron in yazo zai yabe ni zai yabe wani aikin da nayi to wannan yabon ba na so saboda haka kar ma ku bashi ya shigo shine fa yaje ya yabi Umar kun ji irin amsar da Umar ya bashi ko to ka san sunna ce karka ce ai yana da karambani sunna ne idan ka zo jikin mutumin da ke jinya alamar wannan mutumin zai mutu to ka rika tuna masa ayyukan kwarai da yayi alhaji kai da ka gina masallaci a unguwar rogo kai kokari ka sai mota ana zuwa wa'azi kai kokari ka taimaka da lasifi ko ana wa'azi kai ne kake taimakawa talakawa duk watan azumi ka ringa tuna masa waɗannan zai faranta masa rai ko saboda ana son musulmi ya kasance bainar raja'i wal khawfi tsakanin fatan rahamar Allah da kuma tsoron gamuwa da Ubangiji. In ka tuna alheri kai fatan Allah ya baka lada, saboda in ka tuna ayyukan da kai za ka rika cewa Allah ka sa na yi domin ka kuma Allah ka bani ladan su. In ka tuna munanan kuma fa suka ce Allah gafarta min, saboda kafin a fisge ranka ka yi addu'an alheri ka kuma roki Allah ya kare ka daga sharri. to shi yasa Abdullahi eh, eh, bin Abbas in ya shiga gaida mara lafiya yakan tuna masa ayyukansa ita kuma na Aisha ba ta so tace aksha an yusni alayya ina tsoron kar in ya shigo zai yabe ni kalu sai suka ce ibnu ammi rasulillah ki tuna fa dan babban manzon Allah ne dan babban manzon Allah ki ce wa kare zo ya gaishe ki min wujuhil muslimina yana cikin manyan musulmai wanda kowa yana so ya ganshi yana cikin waɗanda suka fi ilimi ki ce baki sun ganin shi ya kena na Aisha sai ta ce to izini lahu kuma sai izini ya shigo Abdullahi bin Abbas yana shigowa da ya zo sai ya ce masa ya ce mata kaifa tajidi ya kike jin zuciyarki sai ta ce bi khairin in kaito. ina jin zuciya na na cike da alhairi amma fa na ji tsoron Allah kun ji matar manzon Allah ta ce tana jin zuciyanta akwai alheri ciki amma fa in ta ji tsoron Allah kasan wata nan tana ganin ita matan wani malami ne shi nan garanti san bai a lahira ba wani ba tambaya ina ma ina cikin masu tambayan wallahi wani zai ji jiki wasu ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya kike jin zuciyarki sai ta ce bi khairin in takaitu ina jin zuciyata na cike da alheri amma fa in na ji tsoron Allah Allahu akbar nana Aisha ce ba ta tsoron Allah kai za ka yi tunanin haka nana Aisha matar manzon Allah amma saboda tawali'u me ake ce ma tawali'u rashin fariya wauta ne kafiri shi yake fariya sai ta ce bi khairin in takaitu ina jin zuciyata na cike da alhairi amma fa ina ji tsoron Allah sai Abdullahi ibn Abbas ya ce ah, fa anti bi khairin insha Allah jahaba na Aisha kina tare da alheri in Allah ya yarda zaujatu rasulillah kin manta ne kina cikin matan manzon Allah yana ce kun ji abin da kake tsoron an fara zaujatu rasulillah kina cikin matan manzon Allah walam yankil bikiran gairaki bai auri budurwa ba in banda ke duk zaurawa ya ta aure in banda ke a ɗakin ki kada yake saukar masa wahayi ya ce ma ba matar da ya fi so fiye da ke wa nazala uzuruki min sama'i wasu masharranta suka ce kin yi zina da Allah ya tashi wanke ki sai saukar mana ayoyi da yawa cikin suratu nur daga sama idan mutum yana ɗaukar lauya duniya ke kuma lauyan ki shine Allah ya dinga faɗa sai ta ce tsaya ina ce kun ji ba na so to wani na in ba a kira shi shugaban malamai ba sai a yi yaƙi to ba za mu kira ba dan yana so mu kira ya zo mu yi mukabala in ya kure mu ya zama mallam. amma a yanzu saboda haka ranar tashin kiyama su yan aljanna da Allah a cikin suratul turi idan yan aljanna suka zauna suna hira kalu cewa suke yi inna kunna min qabl inna Kuna قبل في أهلنا مشفقين قالوا cewa suke inna kunna qablu kai kun tuna kuwa malam Yusuf Allah ka samu shiga aljanna tuna kuwa da muna cikin iyalinmu mushfiki na a cikin tsoro muke muna tsoron duk ayyukan da muka yi Allah bai karɓa ba kun tuna kuwa famanna Allahu alaina ko famanna Allahu alaina wa waqana azaban تتقون فمن الله علينا سي الله babban kyauta don haka ya shiryar da mu kyauta ne Allah da har ma ka zama dan izala Allah ne ya maka kyauta ko faman Allah alaina sai Allah babban kyauta sai ya karba ayyukanmu wa waqana azabar samum ya tsare mu daga azabar iskar wuta wannan kyauta ce Allah ashe cikin aljanna ma 'yan aljanna ba sa cika baki da aikinsu domin mai fariya bai shiga aljanna don mai fariya menene wawa zai shiga aljanna inna kunna min qablu nad'u inna kunna min qablu nad'u innahu huwa إنه هو البر الرحيم كشي إنا كنا من قبل ندعوه كا دافع الدنيا منا تركون الله الله ساوى أزن دمكي ندد من يدو منك الله كتربا باتك باكي إنه هو البر الرحيم شكوى الله من كيركي نيمي توسيي دا جنك ياسن زكا تمو دعاك سيبام الجنة Nana Aisha duk sa'ilin da ta karanta suratul Tur in ji al'amash wani tabi Allah ya tace idan yace idan na na Aisha ta ɗauko karatun suratu tur idan ta karanta ayoyin nan قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم yace ko sallah take sai ta dakata sai ta ce Allahumma munna alaina waqina azabas samum innaka antal rahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko sallah take yi sai ta dakata ta ce ya Allah munna alaina kai mana kyauta domin aikin mu ba zai kai mu aljanna ba kai mana kyauta ya ubangiji ka tsare mu daga azabar iskar wuta innaka antal barrur rahim domin kai ya Allah kai ne mai kirki kai ne mai jinkai kai mu dawo ahalari ya yana cewa cikin alari ya ce wa ya harumu alaihi alkazibu karya haramun ne gare shi wal gibatu da mene eh? da gulma wal namimatu da hada wuri wal kibru da girman kai wal ujubu da jiji da kai wal riya'u da nuna aiki wa sum'atu da fadan aiki ka nuna aiki da jiki shine riya ka faɗi aiki da bakinka shine sum'a sai yace ce wal hasadu da hasada wal bugudu da kiyayya ko mugunta sai ce to wa ru'yatul fadl alal ghairi kaga kafu wani ma ba kyau kaga kafu wani ahalari. kaga kafu wani yanzu suna ganin sun fi wani takaddun na wasu na da yawa kuma akwai wani malami na zaune amma barin gama muku da wata magana ta sayi na Ali yana cikin sahihul adab hadisi na 250 sayyidina ali yace la takunu ujulan mazayi abuzura fa inna min wara'ikum bala'an mubarrihan nubliha wa umuran mutamahilatan rudha sayyidina ali yace kar ku yadda ku zama masu yada sharri in kuka zama masu yada sharri to gabanku akwai wani ƙaton bala'i yana zuwa in ji sayyidina ali ka duba sahihul adab hadisi na 250 duk mutumin da ya zama mai yaɗa sharri da ƙarya da mugunta da ɓatanci to wannan mutumin gabansa akwai masifa to Allah ya kare mu Allah maɗaukaki ya sa mun fahimci karatun nan da kyau Allah ya ba mu ladansa نسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يهدينا الصراط المستقيم ويمن علينا بالثبات عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته